istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا حي الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا بيري الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا طار يسقي به روض الهدى فيحيل نورا على درب الجهاد ونارا حي الشهيد بطولة وفخارا ماض كالسيل كالريح كالموت Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa našeg govornog područja kao i upoznavalaca problematike s kojima se naš ummet danas susreće. لا يملك غير حجارة koliko se truda i vremena ulaže za dunjalučku kuću. Za ono što koristimo i u čemu uživamo na ovom dunjaluku. Kao što ćemo vidjeti koliko se malo ulaže i malo radi i malo zalaže za ahiretu kuću. برحمتك اللهم يرتقب في ساعة الليل للآمال آمال كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام إقبال ما للجروح من الأعماق تلتهب وللفؤاد عويل فيه أنكال ما للنفوس من الأحلام تنبعث تسلى الصياط وللأيام أقوال doista ovo veliko upozorenje i ovo je činjenica koju stavno oko sebe možemo vidjeti. Kako ljudi koji se ne boje Allaha Đelešanu i koji se nisu pripremili da sve što imaju da bude u ime Allaha Đelešanu i da rade u ime Allaha Tebare Katara kako sa svojom starošću, vidimo i sve su veće zistije i sve više stežu svoje, svoju ruku ne mogu da se odvaju od a kako je tek njihovo odvajanje od života na ovome svijetu?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 Svjedočimo da nema Boga osim Allaha Đalešanuhu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika poslata istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, takav je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute s kojom ga je poslao Allah Đalešanuhu, to je učinio na svoju štetu i Allahu Đalešanuhu time nivalo neće nuditi. Neka Allahu selam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove sedbenike, do sudnjeg dana. A zatim cijenjena moja braćo, dajući Allah Đelešanuhu insanu da živi na ovom dunjaluku, ukazao mu gospodar svih svjetova da je ovaj svijet za njega iskušenje i provera da insan donese dokaz u svoju korist ili protiv sebe. Odnosno, da svojim življenjem na ovom dunjaluku pokaže riječima i dijelima, da li je on onaj koji zaslužuje da bude od stanovnika dženneta ili je pa kod oni koji su popra, koji će popravdi Allaha dželešanuhu biti od stanovnika vatre. Ali Allah uzvišeni ukazao da insan živeći na ovome svijetu pored prvobitnog cilja da se sprema za ahiret, da njegovo mjesto postoji i njegov udio mora biti i na dunjaluku i u dunjalučkom dakle životu. Kaže Allah se baraka wa ta'ala neste zbillah وأبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك I ti nastoj sa onim što ti Allah dželle šanuhu dao, da zaradiš, da stekneš ahiretsku kuću. nastoj sa onim što ti Allah Đelešenhu dao od blagodati, da s time stečeneš i zaradiš ahiretsku kuću. I ovo je prvenstveni cilj od koje se insan vjernik nikada ne odvaja. Njegov život na ovome svijetu, njegov rad na ovome svijetu, njegove riječi i njegova djela, jesu upravo radi prvenstveno ahireta i sve mu'min čini radi Allaha dželle šanu. Kao što je uzvišeni rekao, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Reci, moj namaz koji obavljam i moja žrtva koju prinosim i moj život i moja smrt sve je u ime Allaha dželle šanu. Zato uzvišeni prvenstveno ovdje ukazuje da je put vjernika takav da on, dakle, sa onim što mu Allah Đelešanu daje od nimeta, da zarađuje ahiretsku kuću. Jer je ona ta koja je najbitnija i najvažnija. Ahiretsku kuću u kojoj ćeš imati svoj mir i spokojstvo, to jeste kuću u džennetu, Allah te barek o ta'ala. وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا A nemoj sveže zaboraviti i na svoj udio koji imaš u dunjavuku. وأحسن كما أحسن الله إليك إتشيني دبرو كاو شتو تبي الله جل شانه إتشيني دبرو بودي دبرو إتشيني تل كاو شتو الله جل شانه تبي إتشيني دبرو مكا تي توك دبرا إنبي أسفتن ألي سواتي خير كوغا ti susreo, koji ti je došao, koga uživaš, koga koristiš, jeste ti upravo dobročinstvo od Allaha Đerlešanu. Međutim, cijena moja braćo, kao što vidimo, Allah Đelešanuhu je ukazao na važnost ahiretske kuće i rada za tu kuću. Ali je spomenuo, dakle, i jedan djelić gdje čovjek mora imati udjela u, du, u dunjaluku. Međutim, kada pogledamo stanje među muslimane danas, da ne govorimo o drugima, već samo među muslimanima, vidimo kao da je ovaj ajet drugačije objavljen kao da je prvo objavljeno naredba da zarađuješ dunjalučku kuću s onim što ti Allah želeš en udao, a da uzmeš i malo udjela u ahiretu. Tako je stanje među muslimanima i mi smo svjedoci toga. Zašto? Zato što ako se okrenemo oko sebe ili ako pogledamo sami sebe, vidjet ćemo koliko truda se ulaže za dunjalučku. Koliko se truda i vremena ulaže za dunjalučku kuću za ono što koristimo i u čemu uživamo na ovom dunjaluku. Kao što ćemo vidjeti koliko se malo ulaže i malo radi i malo zalaže za ahiretsku kuću. Zato pribran mu'min mora da vodi računa čitajući Allahu Đelešanu u knjigu i da zastaje na porukama gospodara svih svjetova i da razmišlja o njima kako je to rečeno, zbog čega je rečeno, šta se sa tim hoće. Jer ništa nije došlo za me. Ništa nije došlo i objavljeno se tako, eto da ima tu ta rečenica. Naprotiv, svaki ajet ima svoju poruku i svaki ajet ima svoj fazilet i svoju vrijednost, ali od toga se neko koristi više, a neko manje, dok su neki prema svemu tome slijepi i nijemi i gluhi. I nije dovoljno što je Kur'an došao do njih, Niti je dovoljno što im neko se pojavio kojim govori taj Kur'an da ga mogu samo slušati, ne mora da se trudi da čita. Ni to im nije dovoljno. Nije mu dovoljno ni kada ga sretne neko pa ga poziva, kaže pusti me na miru, šta si me skopo. La ilaha illallah. Ko šta taj čovjek sve hoće? Kakve sve dokaze hoće? A u svemu se brani i opravdava zbog onoga što čini. Zato cijenjena moja braćo, bez razlike na stare i mlade, i mučne i siromašne. Resul sallallahu alaihi wasallam je ukazao da je insan takav da se uvijek veže za dvije stvari. Da se veže za imetak i da se veže za dunjalučki život. U hadisu koga se vidježi ima i muslim kaže Resul sallallahu alaihi wasallam Jehrem ubnu Adama wa tešibbu min hutnani al hirsu ala al mali wal hirsu ala al-umr. Stara kod sina Ademovog sve osim dvije stvari. Sve kod njega stara. Osim mladima ostaju dvije stvari. Koje su to? Al-hirsu ala al-mal. To je kaže briga o imetku wal hirsu ala al-umr i briga o dugom životu. O životu na ovom svijetu. Pa je dakle ukazao Resul sallallahu alaihi wa sallam da čovjek sin Ademov Iako mu stara njegovo tijelo i svakako sa tom starošću nestaje snaga, nestaje mnogobrojne potrebe i tako dalje, međutim, nešto što kod njega ne stara, što stalno ostaje mlado, jeste šta? Jeste ljubav prema imetku. Ta ljubav koja stalno je tu i stalno te veže sa imetkom. Stalno ti je ona brigom. Stalno ti je ona brigom. Prebrojavaš, računaš, Nekada samo za sebe, a nekada i za svoje sinove, svoje kćeri, nekada i za unuke. Kako je, ko se prosto po zemlji, tako se i ponaša. I također, briga insana, sina Ademovog je vezana za šta? Vezana za život na ovome svijetu. Samo da mu je što duže da živi. A ne zna da li je u tom njegovom dugom životu hajer ili šer. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, najbolji od ljudi je onaj kome Allah Đelešanuhu dao duh život, a on u ibadetu i pokornosti Allahu Đelešanuhu, a najgori je onaj kome Allah Đelešanuhu duh, dao duh život, a on u nepokornosti Allahu Đelešanuhu. Najgori je čovjek. Čovjek hoće duh život, a u tom životu nema ibadet Allahu Đelešanuhu. Nema rada za Allahov din, nema dobročinstva, nema dobrih dijela, a hoće dugo da živi. I sadno odlaže to dobročinstvo do sutra, sutra i to sutra se stalno ponavlja dok mu ne dođe melek smrti. Također imam muslim, rahmehullahu ta'ala, prenosi hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o tebu Horej radijallahu anhu, da je rekao, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, Kalbu šejhi šabun ala حب اثنين tulu l'hajati wa المال سبحان Subhanallah. kaže srce starca, srce starca je mlado za dvije ljubav. Za ljubav prema du dugom životu i ljubav prema imetku. Za sve mu srce stara. Volio ženu pa starost, ne išla više, nema te ljubavi. Pa volio ono pa ište za ljubav. Razne stvari ljudi vole kroz svoj džahilijet, kroz svoj dunjavuk. Međutim, kaže, ostavio mu dvije ljubavi u kojima je on i dalje mlad. A to je ljubav prema prema dunjalučkom životu, to jeste da što duže živi. Ta mu ljubav ostaje mlada i ostaje mu ljubav prema, prema imetku. Zato kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا kada bi sin Ademov imao dvije pune doline i metka. U drugom hadisu se spominje zlata. Kaže, ko želio bi da ima i treću. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا تُرَابِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابِ I kaže, usta sina Ademovog neće ništa drugo napuniti osim zemlje. Nikada ga ne može zasititi, ne može mu usta napuniti, osim kada mu iz zemlje napuni, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابِ A Allah Đelešanu će oprostiti onome ko se pokaje. To jeste, onaj ko je imao tu ljubav. I kada ovdje govorimo, ovo ne znači da smo, da čovjek može se, ili inša Allahu ta'ala, neće se, mogu kao što su bili ashabi i dobri robovi Allah i Đelešanu, udariti i slomiti, prekinuti tu ljubav prema ovim stvarima. Ali kod većine svijeta, ova borba mora stalno da traje. I mora stalno čovjek da se bori, da se, da ova ljubav prema ovim stvarima janjava i da se inša Allahu ta'ala, nakon nekog vremena kada to Allah Žešanu omogući insanu da se to ukloni, da se to ukloni, inače insan, insan u većini slučajeva voli ove stvari i stalno želi ove stvari. Zbog toga kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, a Allah Želešanu će oprostiti onome ko se, ko se pokaje, ko traži oprost od svoga gospodara Azza wa Jalla. To jeste da insan je u obavezi da se taj Allahu Đelešanuhu i da traži od njega se bare petara da ga oslobodi, da ga oslobodi ove ljubavi, to jeste ljubavi za dugim životom i ljubavi za imetak. Prenuti se da je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao Terektu fikum va'idhin natikan wa slamitan fan natiku al-Quranu wa slamitu al-Mawt. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam ostavlja, ostavlja vam dva valiza, dva opominjača, dva savjetnika. Kaže, jedan je onaj koji stalno govori i savjetuje, a drugi je onaj koji šuti i savjetuje. Koji šuti i savjetuje. Fa nasibu al-Kur'an. Na što se tiče onoga koji stalno govori i savjetuje, jeste Kur'an časni. Jeste Kur'an. To jeste kada god otvoriš Allahu knjigu, Ona te savjetuje. Kada god otvoriš, čitaš ajet po ajet, stalno te samo, samo te savjetuje. U oslami to ažmeo, a što se tiče onog savjetnika koji savjetuje, a šuti, kaže to je smrt. To je smrt. To jeste taj dan kada će se vratiti Allahu Đelešanuhu. Taj dan kada će ti melec smrti dušu tvoju uzeti, treba da bude ono O čemu ćeš stavno razmišljati, čega ćeš se posjećati, pa će se to savjetovati. Kako da radiš na ovom dunjalu? Da li da radiš u pokornosti Allahu Đelešanu? I njegovom Resulu sallallahu alaihi sallam, ili pat da se odaš grijehu i nepokornosti Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi sallam. I nema sumnje sinje na moje braće, da onaj ko bude ovome vodio računa i onaj ko se sjeća smrti, da će takav voditi računa o svojim dijelima. I da se takav nikada na zemlji neće ohoditi. I da će takav stalno gledati da u svakom danu povećava svoje dobra djela. I da bude što dalje od onoga što je zabranio Allah se barek wa ta'ala i njegov Rasul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah se barek wa ta'ala وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد I zasigurno će, kaže, smrtne muke doći I to je ono što ne možeš izbjeći, to je ono od čega ne možeš poveći. Ovo su riječi, dakle, Allaha te barek wa ta'ala koji upozorava svoje robove da niko ne može taj čas izbeći i te smrtne muke ne može zaobići. To je ono što će, što će zasigurno svakome doći. Kao što odviše ne kaže, kullu nefsir daje šulmeu. Svaka duša će smrt okusiti. Wa nabluukum bi šerri wal hajri fitne. I mi vas i u, i u zlu i u dobru stavljamo na kušnju. U svemu što vam damo. I ono što je hajr i ono što je šer. U čemu vas provjeravamo? To jeste da se insan, da insan pokaže koje je i šta je. Wa ilajna turđa'un i nama ćete se vratiti. To jeste kada sve pokažete, kakvi ste u hajru i kakvi ste u šerru, skoro što vas sve ispitujemo, nakon toga ćete se vratiti nama, radi čega? Radi hisaba, radi polaganja računa, za ono što si radio i postupao, kako si, kako si postupao. A kako i ne bi ljudi okusili smrt, kada kaže Allah te barek vatala svom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, Inneke mejjetun, wa innehum mejjetun ti ćeš doista umrijeti o Muhammede, a i oni će zasigurno umrijeti. Ti ćeš doista umrijeti, a i oni će zasigurno umrijeti. I kaže uzvišeni, Ejnema tekunu yudrikumul meut, walau kundu fi buruđi mušeđede, Ma gdje bili, smrt će vas zasigurno zadesiti. Ma gdje bili, smrt će vas zasigurno zadesiti, makar i bili u visokim nasambama ili tvrđavama. Stoga, sinjena moje braćo, znamo dobro da kroz vijekove da su mnogi koji su bežali od smrti, a bežali od Allaha te barakatala i pokornosti njemu i njegovim poslanicima sallallahu alaihi wa sallam, i kada su nastojali da se zaštite od te smrti, i kazne Allaha Đerlešanuhu sa utvrdama poput onoga što je činio Ad i Semud i Faraon i tako dalje, nije im poslo za rukom i to ih nije zaštitilo od smrti i to nije udaljilo kaznu Allaha Đerlešanuhu od njih, niti je učinilo da ih smrt zaobiđe. Pa kada su svi mnogo moćni od nas to pokušavali i nisu uspjeli, Šta insanu ostaje osim da se pokori svome gospodaru Azzavadžel i da nastoji da ono vrijeme koje ima još ispred sebe, a ne zna koliko ga još ima do svoga Azzela, da iskoristi u pokornosti i predanosti Allahu Đelešanu. Stoga savjetujem sebe i vas da se bojimo Allaha Đelešanu i da povedemo računa, sjećajući se, sjećajući se na taj moment koga niko ne može izvjeći, pa da nas on nasavjetuje i da nas uvijek povrati hajru i da nas sačuva, to jeste udari od šera to osjećanje, da budemo oni koji će se bojati Allaha Đelešanuhu i da budemo oni koji će dobro povesti brigu o svome halu, ne dunjalu koji na ahiretu. الله جل شأنه مريم لنا سوفو دينا سكي خير إذا نسفى سجل سكو بشرة أمين يا رحمن الرحيم www.pautak.com صباح فوت vjernika. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kaže Allah tebarek wa ta'ala, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Doista insan ne zna šta je za sutra pripremio. Niti insan zna u kojoj će zemlji umrijeti. To jeste, mi radimo I koliko god da se insan trudi da radi, ne zna što je zaradio kod Allaha Đalešanuhu. Jer ne zna koliko je u svim tim radnjama i dijelima bio iskren prema gospodaru Azzavadžel. Koliko je to radi isključivo u ime Allaha Đalešanuhu. Koliko mu je to dijelo bilo čisto od drugih primjesa koje često se pojave i ubate i sruše celokupno dobro djelo. Kada čovjek još nešto pomiješa, pa ne bude samo ime Allaha tu učinjeno, nego još radi nečeg, makar to bilo malo. Jer će Allah Želešanu tako djelo vratiti na sudnjem danu i neće ga primiti. I vratit će onoga koga je činio, vratit će ga za nagradu kod onoga koga je pripisao u tome Allahu te barek od ta'ala. I kaže uzvišeni, Al-Hakum ut-Takatur, vi nastojite stalno da što imućniji budete, hata zortumul mehabir, sve dok svoje kaburove ne naselite. Sve dok svoje kaburove ne naselite. I doista ovo veliko upozorenje. I ovo je činjenica koju stalno oko sebe možemo vidjeti. Kako ljudi koji se ne boje Allaha Đelešanuhu i koji se nisu pripremili da sve što imaju da bude u ime Allaha Đelešanuhu i da rade u ime Allaha Tebare Kratara kako sa svojom starošću vidimo ih sve su ve, veće cicije i sve više stežu svoje, svoju ruku, ne mogu da se odvaje od čega? Od svoga imetka, a kako je tek njihovo odvajanje od života na ovome svijetu. I kaže uzvišeni se Barek Vata'ala, ukazujući, ukazujući na one koji su posebno počašćene od strane Allaha se Barek Vata'ala, oni koji bez obzira na udaljenost vremensku udaljenost od Rasula sallallahu alaihi sallam, njegovih časnih shaba, prvih dobrih generacija, od hilafeta islamskog i tako dalje, ukazuje Allah se bareša tala na, na te koji, bez obzira na sve te okolnosti, ništa ne mijenjaju od svoga dina. Ništa ne mijenjaju od svoga dina, već ustrajavaju i ponašaju se i rade poput onih prvih, dobrih, najboljih generacija. Zašto? Zato što su shvatili dina Allaha Đelešanuhu. Pa i danas on klanja i ibadeti Allahu Đerljašanuhu poput prvih generacija. On i danas Allahu robuje na takav način. On je i danas Allahu tako predan i pokoran kao što su bile prve generacije. On i danas voli i mrzi u ime Allaha Đerljašanuhu kao prve generacije. On i danas brine Allahu ovoj vjeri kao što su brinule prve generacije. Zato kaže uzvišeni من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه među vjernicima kaže ima ljudi to jeste oni pravi muškarčina koji ispunjavaju ugovor ili zavet koji su dali Allahu Đalešanuhu فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَا نَحْبَ neki su kaže od njih već preselili na Allahovom putu dali su svoje živote na Allahovom putu وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَذِرْ a neki još uvijek iščekuju stalno isekuju da daju svoj život na Allahom Đelešenuhom putu, u ona bedelu tebdila i ništa nisu promijenili. I ništa nisu promijenili. Sve što su od svoga dina naučili i saznali, sve što su saznali od prvih generacije, od onih koji su dali svoje živote na Allahom putu i oni se toga drže i čekaju da Allah, da, da Allah Đelešenuhu i njih jednog dana uzme sa ovoga svijeta da polože svoje živote u ime Allaha te bareka tala i svoje ime u ime Allaha te bareka tala i da ih Allah dželle šanu sastavi sa onima koji su ih u dobru u dobru presreli. Onaj ko hoće da se posjeti inshallah taala na lijep opis i poseban opis iz koga se uzima veliki hajr, veliki hajr i ono što postiče insana na budnost i razmišljanje neka čita suru El Qiyame između ostalih sura i neka uzme povuku iz onoga što je Allah tebara kratala u toj suri poručio. Allahe Đelešanu molim da pomogne Islaj muslimani širom svijeta. Allahe Đelešanu molim da pomogne džihad i muđahide. Allahe Đelešanu molim da muslimane koji su potlačeni oslobodi ropstva, da ih izvede na slobodu, da im sačuva njihovu vjeru, njihove imetke, njihove porodice. Allahe Tebara Kratala molim da braću muđahide pomogne svojim vojcama. Allah je lešanu humorim da njihovim rukama porazi naše njihovog neprijatelja. Allah je lešanu humorim da nas iskoristi u pomoć svome dinu prije nego da nam smrt dođe. Allah je lešanu humorim da nas očisti od greha da nas očisti od svake bolesti duševne i fizičke. Allah te barek od sada molim da nas svi okupio po Kur'ani sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da nam oprosti grijehe, da nam pređe preko loših postupaka naših i da nas sastavi na svakom hajru, a sačuva svakog šera. Allah je šanu molim da nas poživi, da se život i dunjaloški bori za nas, a da nas usmrti onda kada je smrt bolja za nas. Amin. Ja osme rahmin. Hvala za Allah. الله أكبر ولا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Poravnajte braćo safe, zbijte se lijepo jedan uz drugog, budite skrošeni namaz.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 الظلوم لهذا الموت تجتنب من سوء ما أسلفت فالخطب أهوى قلبي لرحمة بك اللهم يرتقب في ساعة الليل للآمال آمال كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام السلام عليكم ورحمة الله وأي يوم من الأيام ينقلب فاذكر ذنوبا لها في الوزن مثقال رباه رباه ليس لنا إلا كنضطرب عند الوقوف إذا ما حل زلزال رباه لك نرتقب حلم الحليم وذاك الرب فعال لما يريد ففضل الله ينسكب كما الزلال على الظمآن ينهال لما يريد ففضل الله ينسكب كما الزلال على الظمآن ينهال رحمن أكرم بجودك يا رحمن أكرم بجودك يا رحمن أكرم بجودك يا رحمن نحتسب جنان عدن لنا سكن وإنزال جنان عدن لنا سكن وإنزال جنان عدن لنا سكن وإنزال برحمتك اللهم يرتقب في ساعة الليل للآمال كيف المنام وذا الوجدان ينتحب بين الضلوع وللآلام إقبال ما للجروح من الأعماق تلتهب وللفؤاد عويل فيه أنكال ما للنفوس من الأحلام تنبعث تسلى الصياط وللأيام أقوام وتعتاد رحيل منك يقترب تموت نفس وللأرواح أجل تموت نفس وللأرواح أجل ربا تموت نفس وللأرواح رباه ليس لنا إلا كنرتقب حلم الحليم وذاك الرب فعال قلبي لرحمتك اللهم ارتقب في ساعة الليل للآمال آمال كيف المنام وذا الوجدان الوجدان الوجدان ينتحب بين الظلوم في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبهو جداره Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين في كتاب الله أتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين www.pautal.com Soba put vjernika.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 Ostaje samo put vjernik. B, B, B, B, tačka, pau, pau, tačka, tačka, kom, tačka, kom, soba, put, vjernik. Soba, put, vjernik.